planoi cae intensoi por la nova iaro. Homoi estas fascinatai de la estontezo. Prescau cioi volas scii, cae antau vidi, cio ocasos morgau, post morgau, en la proxima monato, en la proxima iaro. Ech se ili conscias, che post quin minutoi io tutte ne attendita, povos neniigi cian prognoson. Filosofoi assertas, la estontezo ne existas, ancau ne la pacintezo, nur la nuno estas reala. Curiosa, iom amusa fenomeno pri la ravitezo de homoi pri la estontezo, sidas en la ofta ciea cutimo fari planoina por la noviaro existas amusa e supersticio e pritio. Homoi starigas la intenson aceti novan domon, au auton, fari voyagion, change la directon de sia profesia carriero, eble et zigi. Cae fixinte sian planon, ili conservas tion en stricta secreto, cae en la iar nocto iras al plagio cae saltas trans tri mar ondoin repetante magia in vortoin. Au, oni scribas sian intenson sur papereton cae metas gin en paper barqueton, cae gin pushas sur la aquon. La variagio esas plurei cun la sama celo, fari la nunan momenton pli milda per planado pri la proxima iaro. Compreneble, naudec procento il tiui intensoi neniam realicias. Ciu ancao esperantistoi starigas planoin cae intensoin por sia verdula vivo dum la proxima iaro? Mi ricevis letteron de humorema samideano cae mi transcribas gin citie. Cara amico, vi ciam mocas min che mi estas eterna comenzanto. Mi ne raitas protesti, char evidente vi pravas. Mult foie vi iam attentigis min che mi ne metto accusativon pos la verboen ocasis cae restis, sed dum niei viglei interpaloloi mi ciam forgesas. Nu, por la proxima iaro, mi faris quelcae neprain planoin. Post unu iaro, mi estos tiel lerta esperantisto, che mi povus candidatigi alla Academio. Ien miei planoi. Legi la tutan Biblion voce, au almeno la sentenzoin. Parceri ciuin aldonoin della Academio consulti pivon au revon ciam ciam mi trovos neconatan vorton. Ce esti la Universalan Congresson in Tanzanio ne usante ec unu vorton en mia denasca lingvo, ec ne in la necesseio. Legi cae ausculti ciuin publicajon de UEA facila che esti ciu in virtual en de la Londona Antwerpena gruppo cis la fino kai play grave legi kai ausculti trifoie cio in publicajo de la Esperanta retradio Ien mia serioza plano por la nova iaro, bon volu ne disconigi mian sekreton al iu ein alia persono male la affero ne ocasos. Mi desiras al vi felician noviaron. Via amico Zo.